nuko reka dugushimire ko ubandanya gukurikirana radiyo isanganiro tukuramutse tuguhe n'ikaze mu kiganiro barushe nguhere ni ikiganiro usanzwe ukurikirana umunsi nk'uyu nk'aya mango barushe ngo uno munsi radiyo isanganiro ikaba yagitunganije ivarikanije n'ubushyikiranganji bw'indero hamwe n'ishyirahamwe inisefu Nanje nitwa Ernest Pablo Bagiwabo akaba ari n'umudiyakoni akomeye cyane hmm. w'iri shengero rya barushinguhere yambu yambu murakomeye murakoze cyane imbere y'uko mu ijambo waserukiye igisata cy'indero muri komine ya rumonge nibyo mu gihe nabanza umuhere amategeko agenga kino kiganiro cyacu uno munsi urakoze cyane gwaruka muri muri kino kiganiro cyacu barushenguhere cy'uno munsi murabona yuko mwatonze ku mashuri mwagiye muraserukira nuko rero tuza turahamagara umwe aserukira ishuri tukamubaza ikibazo agitoye agaca agashimwe uyobewe araza gusubira mu nyuma hanyuma rero abazo baba bafise ubushimwe batoye ubushimwe hari ikindi kibazo cyabo cya nyuma tuza kubaha kaga kandi gashimwe baza kuronka ni ukuvuga rero yuko mwese mutekane mwumvirize kuko inyishu z'ibibazo murazizi murazizi na kare mwebwe mwaje muserukiye yandi mashuri ibintu nk'ibi ni ibibazo n'inyishu biroroshe turashimye bimwe bivuye ku mutima umugwi ujejwe guteza imbere inyigisho z'abigeme bo mu bushikiranganji bw'indero inyigisho za kaminuza n'ubushakashatsi hamwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu unicef bashimye gutunganiriza urubanza muri iyi komine yacu ya rumonge turakengurukiye kandi mwebwe mwese mwitabye runo rubanza uru rubanza rero rujanye n'umunsi mukuru mpuzamakungu wahariwe umwigeme uhimbazwa ku wa cumi na rimwe gitugutu uko umwaka utashe icivugo c'uyu mwaka kabari autonomisation de la fille avant pendant et après la crise ubwingenge mu iterambere ry'umwigeme imbere y'intambara mu ntambara n'inyuma yayo nkako musanzwe muzi ko abigeme bakorerwa amabi menshi na cyane cyane mu bihe by'intambara barakubagugwa barafatwa ku nguvu ntibashirwa mu mashuri canke barakugwayo babegurira ko ibikorwa byose byo mu nzu bajya kubaka ku nguvu canke bidaciye mu mategeko n'ibindi ayo mabi afise ingaruka mbi ku bigeme ubwabo ku miryango yabo mbere no ku gihugu cabibarutse mu ntumbero rero yo kwifatanya n'abandi mu kurwanya ayo mabi umujejwe gutunganya guteza imbere inyigisho z'abigeme mu bushikanganje bujejwe indero ufatanije n'ishyirahamwe unicef wateguye igikorwa kijanye n'umunsi mukuru w'abigeme kikaba kigira gishigwe mu ngero n'iradiyo isanganiro ibishishije mu gakino barushe nguhere ako gakino akaba rero ari ako guhiganwa habajijwe ibibazo byo ku munwa imyiteguro y'ako gakino yatanguye kuwa gatanu gitugutu uyu mwaka hanyuma batanu bafise amanota menshi mu ishuri rimwe rimwe baratowe ngo baje muri iryo higanwa abaganwa bose hamwe rero ni mirongo ibiri na batanu habanditswe urutonde rwabo ku mashuri bakukira abaja gutora ivyo bibazo bibazwa ku munwa bararonswa agashimwe ivyo bibazo turizeye ko biza kungura ubumenyi abanyeshure n'udushimwe tukabatera intege zo kubandanya batera imbere mu mashuri bakayarangiza bagashika ku bwigenge mu iterambere kuko amashuri ariyo mushinge wa byose niko amashuri y'abigeme yateye imbere cyane mu gihugu ku buryo mu mashuri y'intango igitigi cy'abigeme gisumba icy'abahungu ariko hageze mu mashuri yisumbuye icyo gitigiri kiragabanuka cyane bisigura yuko abigeme baheba cyane kubera imvo nyinshi na cyane cyane izo namaze kuvuga murumva rero ko tutorera amaboko dutumiwe nyabona kugwanya icyo cyose cyoza kibuza abigeme kwiga amashuri kuyarangiza no gushika ku bwigenge bw'iterambere nyakuri tuzoba twiteje imbere tuzoba duteje imbere igihugu cacu ni higanwa nubwo ari ubushimwe bateguriwe bose mm ubu ni higanwa agashimwe k'umwe wese wese uko yiwe barushe mm -hmm. guherera de sanganiro ifadikanije n'ubushikanganje bw'indero hamwe n'ishirahamwe UNICEF ikibazo cya mbere abantu biyemeje kurangura umugambi